la o ceatră roslovată, la o ceatră roslovată, șede Maica supărat. Că și vin sfinții și o întreabă, și vin sfinții și o întreabă, ce șed Maică supărat. Dar cum mai și eu supărată, cum mai și eu supărat, lată, Trico poș negro cântat, Că Iudan Calcos o sculatu, Iudan Calcos o sculatu, Răstignește nifila, Păi că de nu ni răstignești, Că de nu răstignești, Nouă împărat,